Pa' que baile la zorra, la coqueta y las infieles. Yo soy CF, mami, por la disco voy cazando. Repiola mi mambo, los rochos mano arriba y toda la ta perreando. Tranquila escabeando, miñerita enrolando. Pasa lo que los mechos, que carajo están mirando. Ella anda suelta, perrea y pega media vuelta. Coqueta, ella anda suelta, perrea y pega media vuelta. que le meta, que le meta, que le meta, que la someta, que la parte y la deje en grieta, que después el tiroteo la deje contenta. Para tu culo tengo esta. Ponete más así, más abajo, más ahí. por eso mi fantasía, vámonos de rally. Si quieres Mari, yo tengo de Cali. Que mi y que mamá, que lo rastafari. Mientras yo tiro humo, ella menea el culo. Y aunque un par le tira, no le llega a ninguno. Por eso la presumo ¿Qué onda con los giles? No sé qué onda. Estos giles ni los juno. Ella anda suelta, perrea y pega media vuelta, coqueta. Ella anda suelta, perrea y pega media vuelta, con su amiguita revuelta, inquieta, no quiere tu siniqueta, está en busca de un rochito que le meta. Toma y sentona, entona, calentona, el gin lo detona, dancen ahora. falte el aire. Y dale, conmigo no se regalen. Sé que me quiere copiar y no le sale. Lo veo en TikTok haciendo mis chales. Me copian el flow, las rimas instrumentales. Axel Calla, ¿cuál es tu plan? El mío es poner a todas las zorras a perrear y darle blan blan Por, por detrás, cuando me ponga salvaje se van a rescatar. ¡Turra! Ella anda suelta, perrea y pega media vuelta, coqueta. Ella anda suelta, perrea y pega media vuelta. que le meta. Estás en busca de un rochito que le meta. Estás en busca de un rochito que